mu masezerano abarundi bashize ko umukono ku rya 2028 myandagaro ya rusha mu gihugu cya Tanzania hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri barumvikanye ku migwi izofasha abarundi gusubiza hamwe uno munsi tukaba tugaruka kumwe muri iyo migwi unawe si uwundi ni umugwi Sever ujejwe kuri no kunywanisha abarundi mbega uno munsi ibikorwa byawo bigeze hehe kuri uyo kuyo mugwi wongerejewe ikiringo cyo gukora n'ivyo uzokorera ko inguvu ziri hehe zerekana koko ko bazoshika ku ihangiro ibibazo ikibazo kijanye n'ibinogo rusange byahambwemwo abantu ubushakashatsi bwo babugeze hehe ibibazo ni byinshi ari nacyo kituma tuza gusangira ijambo namwe barundi musanzwe muri hanze y'igihugu turi kumwe n'urongoye ngaha Pierre Claver ambasaderi Pierre Claver ndayicariye nababwiye yuko muza kubaza namwe ibibazo mubicishije ku matelefone yanyu 76 amajana 933 canke mukoreshe kuri 79 amajana 950 amajana 721 nizo telefone muzogerageza kwakurako hari n'izindi zo mu biro na zone zikaba ziraha ku bwanyu reka rero tugaruke hano muri studio neza neza twinjira no mu nido rya kino kiganiro umugwi Sever musanzwe muramutsa ubwa mbere ho sangwa amabanga mashasha murakoze cyane mhm. Hama uno munsi murabye ko ikiringo congerejwe n'igiki cyane cyane severe igiye guhagarara ko urabye misiyo abarundi biciye ku mukuru w'igihugu yabashinze urakoze cyane mbwira abarundi bari mu burundi mbwira n'abarundi cyane cyane bari mu mahanga uyu mugwi ndongoye twavuga ko ari umugwi mushasha ariko n'umugwi uje usubirira umugwi wahahora wari ugizwe n'abantu cumi na n'umwe ubu umugwi ndongoye ugizwe n'abantu cumi na batatu icyo ni cya mbere icya kabiri umugwi yari mushasha usubiriye uwahahora bisigura ko uwahahora ari ibyo waranguye ni ukuvuga ko umugwi mushasha hari semo uba ugiye kubandaniriza ko ibikorwa bikuru bikuru ubutumwa bukuru bukuru ni bwa bundi kumenya abarundi abarundikazi baciwe ku makuba ni bande kumenya abarundi abarundikazi basabye ikigongwe abo bagiriye nabi ni bande abagitanze ni bande aho abarundi batawe mu binogo rusange bimwe mu gifaransa bita fose commune tuzobimenya gute mbega abakozi bibi bobo ni bande mhm. mu ijambo rimwe tubwira abarundi bari mu burundi tubwira abarundi bari mu makungu uko kuri kose turondera twashinzwe n'ibwirizwa ryo mu mwaka uheze mu kwezi kwa munyonyo uko kuri kose kuzova mu barundi bazi ibyo babonye bazi ibyabaciye ko mu by'ukuri uyu mugwi ni umugwi w'abahinga ariko tuzomenya ukuri tukubwiwe n'abarundi no mu barundi ari mu mahanga rero hari abafise akabonge n'intuntu hari n'abahunze bahunga ubwimo abo barundi rero icambere ko antumiye no nti nabonye n’ukuri bazi tuzosaba bakudushikirize mu minsi iza tubagendera canke tugurura umuhora batwandikire batubwire ibyo bazi abarundi turondera ku kuri nabo mu Burundi hagati nabo mu makungu n'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bazoterera mhm. reka tugaruke ku kiringo mwahawe kugira mukore icyo gikorwa cyane cyane murabona ko muzokora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu koko murabye ni umugabo w'abantu cumi na batatu ni ukuvuga ko hiyongereje ko abashika kuri babiri mubona muzoshika ku nyako kumvikanye ko na bose bariyumviriye baraganira cyane cyane babicisha no mu bindi biganiro by'abahinga baravuga bati ubwo amabi amakuba ashikira uburundi ntacapfana n'intwaro zabaye mu burundi uburundi butarikukira mhm. iyo ni intumbero y'inzego z'igihugu kuko biyumviriye ko ibidushikira bishobora kuba bifise umuzi mu kugena uburundi bwatwawe n'abanyamahanga n'abazungu urundi rutarikukira ikibazo cya kabiri mbega muzobishobora tuzobishobora abarundi badufashije tuzobishobora uburyo bwo gukora tuburonse ariko nokubwira ntigewe ndongoye uyu mugwi ndawuserukira muri ikiganiro ntawutinya igikogwa umurimo ataragitangura ibya kera cyane tuzobitohoza duturutse mu nyandiko icyo abahinga bita recherche documentaire mugabo naho ne bice bivana n'ababyanditse kuko umwe bivana n'ababyanditse tuzoganira n'inzego z'igihugu leta tubicishije ku bushiranganje bwo gufashanya hagati y'Uburundi n'andi makungu umugwi severe nawo ukongera akaraba ibyo byegeranyo baguhaye mbega ukuri guhagaze by'ukuri ni ukuwuhe ibyabaye kera rero ntitubitinye biratandukanye n'ibyabaye mu myaka iheze mu myaka ya indepandanse mu myaka mirongo indwi ya mirongo umunani ya mirongo icenda kuko byinshi byo byo abariho bayibonye bamwe bamwe baracariho mm. n'abapfuye barafise abana buzukuru uko kuri mu ibwirizwa dukoresha tukurondera twumvirije abantu tukajya kubumviriza hari n'abaza kutwumviriza twateguye kubakira bujumbura umaze kuronka abo wumvirije bakwituye n'abo wumvirije bagiye kubasanga iyo baba mu mhm. ibwirizwa biranditse ko uca utohoza ukimba mu mizi mu gifaransa babyita ankete investigation ni ukuvuga kenshi na kenshi usanga ari ico mhm. ambasaderi uravye umugwi mwebwe wari wabatanguriye mu myaka ine barahejeje ntibahejeje neza igikorwa cyabo mwe mubona koko muri iyi myaka ine mutanguye muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe mirongo umunani na gatanu muzoshira ukuri ahabona hamwe abarundi umurundi wese avuga ati koko yanyuzwe mu mutima imigwi nk'iyi yo kurondera ukuri no kunwanisha abenegihugu uyu mugwi wacu urashaka gukora neza ukaronka ukuri ku bice mirongo umunani ku ijana cyangwa mirongo irindwi ku ijana si ukuvuga yuko imyaka ine iheze mu ibwirizwa dufise ubu bavuga yuko bashaka kuyongera imyaka naho batongera imyaka barashaka gufata iyindi ngingo bati na karorero nizije wese ni muri leta ati ba bandi cumi na batatu ubu turabagabanije basigara nka batanu babandanirize ku isemo bageze ko urumva rero ko igihambaye no gutangura hanyuma imyaka ine iheze bakaraba bakarimbura mbega isema ukuri turondera kurimwo ukuri kurondera kumaze kuboneka kungana iki ibice mirongo irindwi ku ijana mirongo inani ku ijana ibyo bice mirongo bibiri ku ijana bitaraboneka cyangwa bitazoboneka ukabishinga umugwi mutoya mhm. reka tukibandanya ngira mwara kumva umwanditsi yavuze ati nabone bimirije gushiraho umugwi wigenga wo kushira ukuri yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi mbere n'ikiringo ceratanzwe muri ruhenshi uno mwaka muvyumvise uko mwe byakiri gute twebwe canke jewe mvuge kubera ari je watumiye ivyo nsoma ni vyinshi cyane cyane ibica ku buhinga ngurukana bumenyi erega umuntu ataraba hari ivyo atazi hanze abantu barota batwara isi ni benshi mhm. barota batwara ibihugu badafise n'ibwirizwa n'ububasha bwo gutwara icyo gihugu ni benshi njyewe narabaye hanze n’umunyeshuri ndaba hanze n'umukozi wa leta ndaba hanze niga ni ukubwira yuko kuba mu mahanga bigoye cyane cyane uri impunzi nta kazi bafise akazi bafise ni mwe nako nyine ko kwiyumvira ko bashobora gutwarira uburundi bari mu makungu i Paris mu Bufaransa mu Budagi no kubareka kumbe ni babarondera akazi no kugira baronke bajya babafasha ngena gwa habifashanyo ikiganiro cagenewe abo barundi nyene bari hanze mu byo twabatumiriye ko na cyane cyane kandi namwe mwavuze yuko nabo bari hanze muzobarondera mugabo no munsi ntimurabona neza yuko ni kubura icizero kuri uwo mugwi usanzwe murongoye kumbure hace haboneka yuko ari aho mwufatira canke mugakorera kugira bose babizere kumbure nikizovamwe amaraporo azosohoka ubutumwa igihugu cadushinze ubutumwa ibwirizwa ry'umwaka uheze mu kwezi kwa munyonyo bashize ko igikumu ridusaba kumviriza abarundi bo mu gihugu hagati n'abanyamahanga barimwo bidusaba no kuja kuraba barundi baba mu mahanga urumva ibwirizwa rirabitegura haba kurondera uburyo mbega abarundi benshi bari hehe muri Australia mu Bubirigi muri Tanzania mu Rwanda muri Amerika muri Canada ibyo byose turiko turabitegura turondera uburyo tuje kubiraba tuje kubaraba icya kabiri abo utagiye kuraba urashobora kugurura umurongo w'ubuhingangurukana bumenyi bagasigura bakandika bakaturungikira amakuru y'ibyo bazi ngira ndakubwire ko bamwe batanguye no kuturungikira ibitabo byanditswe n'abanyamahanga n'ibitabo banditse bamwe bamwe muri bo uko kuri rero si uko guhutagiza mhm. nuko kwitondera kuko n'uguhaye inkuru wese ntabaguhaye inkuru minsi yose iguha umuco w'ukuru urondera mhm, tuzoronka n'abarundi bo mu gihugu n'abo mu mahanga baduha amakuru yo kutuzimagiza mu buhinga rero badushinze ni ugukora turondera kumviriza abo bantu kugira bumve ko bumvirijwe muga tumenye kutohoza gutandukanya icasi n'ururo ngira nkubwire ko mwibwirizwa dufije amajambo ahambaye mu gifaransa audition de position kumviriza abantu mm -hmm. hari andi majambo ahambaye mwibwirizwa enquête investigation gutohoza ibyavuzwe ntucu bifata kubera byavuzwe hari yandi majambo abiri ahambaye audience publique audience a ni ukuvuga waje kuvuga naka mhm. yuko rero yagize ikibi mbega uremera yuko ntitwaguhamagara muri audience publique uzobisubiramwo canke muri audience a wiklo hamwe bivuga atawundi yumva iri bwirizwa riranditse ku buryo turonse ubuhinga n'uburyo tugakoresha cyo bita methodologie strategie tuzoronka buke bukwe uko iminsi igenda ukuri mugabo nagusubiriyemo ikintu gihambaye abarundi bazorinda kuvuga ibyo bazi ibyo babonye ibyabashikiye kubera iki ibyabashikiye mu burundi byabera ku mitumba byabera mu makartier byabera mu makomini wabo byabera mu maprovensi wawo tukaronka abarundi bakunda ukuri nk'ujya babivuze ubwa mbere tuzoronka ukuri tukaronka abarundi batinya ukuri tuzoronka ukuri kudakwiye tukaronka abarundi batera ubwoba abazi ukuri tuzoronka ukuri kudakwiye kubera hari abakunzi bakubonye babujijwe kuza kukuvuga dufasha abarundi rero wumve ko ukuri turondera ari ukuri gukiza cyane cyane kuza gushyigikira maze iminsi n’abivuga mu nama yo mu ntara inkingi zo kunwanisha abarundi mhm. eh, ukuri bavuga ko gushirira eh, mu kuyaga ubwo abo bandi cyangwa uwundi mugwi wo hanze mwumva eh, nubwo nkuko mwabivuze muti hariho ababa bari kubironderera uburyo canke ibi nibi ariko muravye umuntu arinze yiyumvira nk'ico ciyumviro ntibona yuko mushize hamwe mu kayaga kumbure hari ibyiyumviro bimwe bimwe bishoboka yuko byofasha mu mugwi musazwe murongo wa severe mbega uburundi butwagwa nande uburundi butwarirwa hehe jewe ko narahiye bamwe mu barundi yego n'abarundi turavyemera mm. jewe narahiye mu kigobe n'abagenzanje uyu muntu ariko arabivuga yarahiriye he imbere y'inzego izihe zifishe ububasha bwo kurongora uburundi jewe ntibyonsamaza naje muri ikiganiro mm-hmm. abarundi bavuga ibyo bifuza bari mu mahanga cyane cane ataho bifatiye mu mabwirizwa n'amategeko y'igihugu urabareka bavuge twebwe dukora mu mugwi witwa severe umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kandi niba usaba twumviriza bose bari mu mahanga no mu burundi uyu mugwi ntiwiyadukije wavuye mu biganiro by'iyarusha muri tanzania hicaranye abanyepolitike amasezerano yavuyeyo yara yarinjiye mu gihugu biciye mu nama nshingamateka na nk'inkuzamateka abo hanze bifuza gushyiraho imigwi a canke b urabumviriza mugubo gubabaza uti mbega wowe userukira reka tugaruke ku binogo rusangi byatayemwo abarundi bagandaguwe canke abandi bagiye amazima yongo bizomenyekana ryari umugwi dusubiriye wari umaze imyaka ine ukora hari ibinogo mu cegeranyo dufise badusigiye fose commune declare non encore verifiye ni ukuvuga ibinogo bababwiye mugabo atashobora gutohoza kubitohoza natwe urumva ko tugiye kubibandaniriza ko ibyo badusigiye bidatohojwe tuje kwitohoza ngira nkubwire ko dufise imyaka ine dufise imyaka ine abarundi imyaka yo gukora yo gukora eh. kandi si gukora ibyerekeye no rusange gusa mhm. dufise imyaka ine yo kurondera abaciwe ko n'amagume n'ibihuhusi n'izi za politike zabaye mu gihugu dufise imyaka ine yo kurondera abasabye ikigongwe kubera bakoze ibibi bakagisaba bagikoreye dufise imyaka ine yo kumenya ababikoze dufise imyaka ine yo kumenya ibyo binogo rusange dufise imyaka ine yo kumenya abarundi bamaze kwemera ko bazotanga ikigongwe n'akazi karekare ngira nsabe wewe uri kurambaza n'abarundi batwumviriza bumve ko muri ibi bikorwa ni ugukora mu buhinga wumviriza abarundi n'abarundi kazi kubera inkuru ituruka muri bo hanyuma ejo ama amaprovensi nk'abiri atatu urumva mu maprovensi cumi n'umunani ubu usigaye cumi n'atanu umwaka uzi ukuyemo amaprovensi atanu abaje muri iyo nama bakubwira bati oya bajya abantu sabo gusa severi babwira iti abatuhaberetse uyu munsi muri iki kiganiro nabo mwatubwiye mbega muri mwebwe hari abataravuga bafise abantu bapfuye tuzokora gutyo o uburyo buzobafasha kumbure kumenya ukuri aho hantu muzoba muri ko murarondera n'abashinga ntahe n'abapasoni batandukanye mu bwoko bafise imyaka itandukanye hari ibyabaye kera utabaza umwana w'imyaka cumi 15 hari abapfasoni bakuze hari abagabo bakuze bakiriho hari ibyaba babona aho rero uri kuragirisha inama ugerageza kuvanga barundi mu butandukane bwabo bwa politike mu butandukane bwabo bw'amoko cyane cyane bene wacu bari hanze y'igihugu kugira bonyene bibarize uwurongoye Sever Ambassadeur Pierre Claver ndayicariye turi kumwe muri karadiridimbo no munsi Hachijana kandi bujyana kaburimbo ukuravya igitsure abafisi cakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongiriki sha eh nabona ariko bavuga bati vugana vugana kuko ikiyago n'ikindi hariho uri ku murongo banyeretse yuko atari ku murongo reka tugaruke muri studio cyane cyane kuri kino kibazo cy'umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Sever mwumvise ko turi kumwe na Pierre Claver ndayicariye eh, ambassadeur Pierre Claver ndayicariye urongoye uh, uno munsi muravye ikiringo nubwo twari twakigarutse ko gatonya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu si hafi ariko abarundi bakeneye kumenya inguvu ziri hehe ziboneka koko yuko muzoshika kwihangiro cyane cyane muzofatira ko inguvu za mbere nuko uko ni ukwibutsa ko uyu mugwi severe washinzwe n'ishaka ry'abanyepolitike bari bicaranye arusha kubera bavuze bati ntawubaka akazoza atamenye narefise utubazo nka turice dutatu nagomba mbaze umutumire mhm. eh, mbe ku bijyanye n'ibyo bya severe mwoba mwoba mufise iliste y'abantu muzobaza kugira mubashe kumenya ukuri ko hariho bamwe usanga baragize uruhara mu mabi yagwiriye uburundi bamwe bazotinya kubivuga cyangwa ko hariho umuntu avuga ukuri ari uko abanje kwitwa intare mu gahanga ntubona ko bamwe bizabagora kuvuga ukuri intare itabanje kubokera mhm, ikibazo kigira kabiri eh, eh, eh, akabazo ka kabiri mbe abantu babasha cyangwa bagatanga umuco bakavuga ati twebwe nyaboneka ati twabikoze twatumwe n'aba hama akabazo ka nyuma nagomba mbaze ko Umugu wa severi woba ufise ubu ubuhinga nko ku no gupima ibisigarira kuko mwavuze ko hariho ibinogo byagiye bihambwamo abantu benshi mbe murafise ubwo buhinga bwo kumenya ati uyu muntu yoba yarishwe muri mirongo na kabiri cyenda gatatu nani n'umunani ibihumbi bibiri na rimwe bibiri na gatanu bibiri na mbe ubwo buhinga nabwo nibwo bwoba buhari kugira abarundi bazomenye eh, ako kabi kabishe kuba karagwiriye uburundi murakoze eh, cyane muri make utubazo twanje twarutwo murakoze murakoze cyane Viane ambasaderi ndabona yanditse ibibazo byawe reka imbere y'uko tujya ku nguvu za severe abanze akwishyure n'abandi bajya ku murongo muce mu badushikiriza urakoze bwana niyo nkuru ndamushimiye kuko yabaje ibibazo bitomoye mhm. ngerageze kwishyura buke buke mu majambo magufi ndamubwira icambere kuri ba bantu bwumviriza mhm. ba bantu bafite ibyo babonye muri bajya abantu harabaza bagana umugwi bizanye kubera bavuga bati jewe sinosezera iyi si ndonse akajya kuvuga ibyo nabonye ntabivuze abantu barizana ku mugwi severe persone resource no kuvuga abantu babonye ivyabaye atakibi bakozemwo bari bafise amabanga bari abakozi ba leta bari abadandaza bakavuga ati bajya n'abashinga ntaye babonye ibintu n'ibintu ako nakandi karorero akandi karorero mugiye gufuba abantu ijanda mu kinogo rusangi uwabafuvye abasuka kwivu yasigaye yarasigaye nicyo nuvuga mpereza ko mvuga nti twebwe twinjiye turi bashasha mhm. tugiye gutegura neza ku buryo tugiye mu ntara mu ikomini yica nk'iyindi abantu baje batugana badasubira inyuma kubera umwanya wabaye muto kuko ngo byarashitse abantu bakaza mu gaheruka bagasanga ni benshi bagasubira inyuma y'ukuvuga ukuri no kumenya ukuri bazi ko hari ibyo amategeko amabwirizwa arabubasha severe kumuhamagaza kugira vuge ibyo yanse naho iri bwirizwa naguhaye riraduha ububasha bwo kuzoshira ku rutonde abantu banse kuvuga kandi bazwi n'isi yose nabo babana ko ari ibyo bazi cyane bakoze reka tujye ku cya kabiri icya kabiri ariko gatonya ambasaderi hari uwundi ari ku murongo ubwo bazo kumbure muca mugerageza kubwishyura nko mu misegonde mike mike ni amahoro alo ni amahoro ninde tuvuga utwakwiye uri hehe alo ndabumva neza muri bande ni Jules Simbarakiye ndi muri Australia mm Jules duga ku ijambo eh je bwa mbere nagira nkeze uwo ambassadeur Pierre Claver ndayicariye mhm mm turazi yuko ari umutama ashoboye kandi ashoboye mhm. ikibazo rero nagira mbaze hmm. hariho abantu usanga bazi ukuri ariko bashobora gutinya kubivuga kuko mu kibano bashobora kugirwa nabi kumbure hari aho basese nk'agatabi mhm. abo bashobora kuba batekanije igiki kugira baze babakingire mhm. ikibazo kigira kabiri eh, nkaca nsaba rero nta kindi kibazo gihari gusa navuga ati nkasaba abandi bose baze bashyigikire bashigikire kugira ngo uko kuri kumenyekane niho kazoza ko ko kubakwa neza urakoze cyane Gilles muri Australia ugira ibihe byiza sawa sawa murakoze namwe murakoze ngaruke kuri niyo nkuru nongera mvuga mwishura no kuri iki cajire abajije ikibazo kimwe kimwe kandi niyo nkuru cyane cyane yabajije ibibazo bitomoye mhm. namaze kumwishura mvuga nti urashobora kuzana ukuri wizanye hari ukuri tuzoronka twabasanze mu gihugu hagati mhm. bavita audition de position nitegeko mwavuze yuko bibaye ngombwa rizokorwa ego ugahamagaza umuntu yanse yabaye ntambamye kugira ukuri kumenyekane kuko ibyabaye byabera mu mitumba byabera mu makartier hari abantu bazwi aho baba reka tujye ku kibazo cya kabiri ica kabiri ni nacishwe nisho cyo kwizana kubera ufise gushaka kuza kuvuga ibyo wabonye mhm. kumbure kirafatanye cyane n'icya gatatu bati muba mwaregereye bamwe mu bagihari bo bagirizwa amabi azwi abatinyutse ba mbere abatinyutse ba mbere mu mugwi heruka baratanguye kuza kubwira severe ibyo bazi mhm. ubu rero twebwe icyo tugwe kunonosora twe turi bashasha ni ukugerageza kurondera ubuhinga twerekana ingene tumaze kuronka inkuru zitari nke zerekeye ibyabaye zituma n'abahora batinya baza ku bwinshi turabyizeye ngerageje kumviriza Vianney Monsieur l'ambassadeur yavuze ati abo bakoze ibi hariho bamwe bahari kumbure yashatse kumenya yuko hazoba gufa nka bamwe bamwe bashobora kuvuga cyangwa baboneka yuko badofatwa n'amategeko ko hariho izo nguvu ushobora kuzobafata muti hariho ibyo uzi ingo bivuge ubwo bushobozi iri bwirizwa rishinga uyu mugwi severe nibwirizwa riho ububasha budasanzwe uyu mugwi ukurondera ukuri no kunwanisha abarundi Iribwirizwa bwirizwa biratomoye neza ko ubaye intambamira bisubiyemo urahamagagwa n'inzego z'igihugu duca ku butungane ku nzego z'igipolisi hanyuma ukaza kuvuga ibyuzi uzi urashaka no kwanka wanse kuvuga kandi abantu bazi ko hari ibyo woterera usohoka mu rutonde rw'abantu babaye intambamyi kugira ukuri kumenyekane kuko aha mu Burundi ni igihugu gitoya mhm, kumbure nabo hanze nabo hanze kuba ari hanze yegome nabo hanze nakubwiye nti ega uku kuri ni ukuvuga ko ari ukuri kunyuranya uranyuranya mu kurondera ukuri ni ukwita verite kuraze ndaguha akarorero wowe uvuzwe n'abahutu batandatu ukavuga n'abatutsi munani ukavugwa n'abatwa batatu mhm. ukavugwa n'abapatiri bane n'abapastori bane n'abashehe babiri ubwo wovuga yuko abo bose bagize inama kugira baguhurize ko kwakoze ikibi na karori ndaguhaye hanyuma abapfuye bo biroroshe kuvuga bishwe ubwo noza ku mutumbi wanyu nkavuga maragarita disimasi barukinamwo petero canke misigaro nkavuga batanu gusa hapfuye mirongo indwi abo ku mutumba bakaguma banumye cyangwa mu bwo kubwira severa abicisha kuri inde nawe nzi ati bari banteye ubwo bujya munsi muragaruka mu nyumvirize mu Burundi ni hato tuvuga ururimi rumwe mhm. ibyabaye mu mitumba mu makartier bizwi n'abantu benshi hari n'abambaje ikibazo mu ntara bati mbega abakozi bibi bizwi ko koko babikoze muzobashira ku rutonde nabishyuye nti mbe woshira ku rutonde rw'abakozi abakiriho ukibagira abapfuye ko bose baba barakoze ibibi igihambaye n’uko byerekanwa neza atawubesheye atawubabesheye ko yakoze icyo kibi uko rero kurondegwa ni ukuri kwerekeye abakoze ibibi hari n'abarundi bakingiye abandi n'abanyamahanga bakingiye abandi iyo tuvuga severe rero urabona ibibi gusa hariho n'inkingi z'ubuntu nka kujya mwabikoze muri iyi radiyo y'isanganiro abarundi abahutu n'abatutsi bashoboye gukingira abandi kugira bakire nabo bazoja ku rutonde abanyamahanga abarundi bamenyekane mu by'ukuri twe tuvuga tuti ni ukwitonda ni ubuhinga ni ukuha abarundi kuguruka bukebuke. Mhm. reka turangize n'ikibazo cya viyane ati mu bamufise ubuhinga bwo kumenya ah, ibisigarira aya n'aya n'aya bapfuye bishwe umwaka uwuhe ubajije abakuze barakubwira batadidinganya umwaka n'ukwezi kuko ndabisubiyemo ingorane ziba mu mitumba ziba mu makaritiye mhm. ubwo buhinga nabwo buhanitse n'ibyakenerwa tuzoganira n'inzego z'igihugu mugabo ubu turakora ntituragera mhm. kuri kuri iyo ntambwe eh, ikibazo cya jire osirali ni gute muzokingira abatanze amakuru protection des sources muri iri reka gatonya twakire uri ku murongo kumbure muca mucishurana ko allo ndende miriwe na mahoro ninde tuvugana mutwakuye muherereye hehe ni makere muri Swede makere muri Swede sangwe ikaze muri karadiridimba hamuduge kwijambo kuko akanya karatujanye mu gusevere wofasha neza vuba byihuta kugira ngo abasigaye ku misozi n'abari mu buhungiro bataye kuko n'ubundi ku murango bigwa kurima kandi barimbura ngo bagataha mu buhungiro kandi mwumva ko bamana mu bihugu ni ukuvuga ngo habona hmm. n'ibyo bibazo binari mfise mu gifaransa bawita unite de protection des témoins et des victimes uyu mugwi urimo uzujamo abahinga batandukanye bizi by'umutekano bizi vyo gufasha kumviriza abari mu kabonge n'intuntu uyu mugwi badusaba kuwushyiraho mugabe nyine ukora ntibimenyeshwa ntibijya kumara ntibivugirwa eh, hagaragara kuko umaze kuvuga ingendo bazokora kingira ba bandi bashaka gushikiriza amakuru muri iri bwirizwa rero hariho umugwi ushinzwe gukurikirana abantu batanze inkuru ntihagire ubahohotera mhm. icyo ni cya mbere ikindi cya kabiri harya gukingira uwavuze ukuri ufite icyo avuga n'ababanyi n'inzego z'igihugu zirongoye intwaro zirafasha icyo zifasha kubera umuntu yazanye ukuri aba ariko arafasha gukiza igihugu mhm. iyo ni inyishu umuha yo mu ibwirizwa n'ingene kwikingira by'ukuri no gukingira by'ukuri inzego dukorana z'igihugu z'umutekano abarongoye imituma n'abarongoye za komine barafite icyo bamfasha mu gukingira abo bantu mhm. tugende kuri makere abantu makere yavuze ati mbega twe tuba hanze yavuze ati tuzoronka akanya kuvuga navuze nti tuzurondera uburyo ahari abarundi benshi tuburonse tuje kubumviriza ahari bake usanga ariho hari ukuri naho ahari bake naho nyene tuzuza kubumviriza ariko tuvuge yuko twabuze uburyo bukwiye bwo kuja ahantu hose hari abarundi kuko abarundi bari kwisi yose ubu tuzokugurura umurongo ngurukana bumenyi ku buryo ibyo bazi babitwandikira egara baratanguye baratanguye za canada baramaze kukwandika ibitari bike mhm. nk'uzo bari nko mu gihugu akabasaba mu musangeyo naho kumbure abona yuko atoshika aca kubyandika tuba azi no kwandika birashoboka ari hanze ari umwe kumbe ibisagara byose byo ku isi ntituzobishikamwo muga dukoranye tuvuge naho dufise ubuserukizi dukoranye n'ubwo buhinga bumenyi kugura umurongo uticisha ibyo kuri uyu murongo nta handi bigwa atari mu mugwi sever ushinzwe kurondera ukuri no kunwanisha abarundi uko kuri kuzoza kuraza buke buke ngira ngo ubwire ikizofasha abo bantu bose bari hanze no mu gihugu kubahuka kuvuga nuko bagenzi babo bavuze ubwa mbere mhm. bazokumva ko ibyabo byamaze kuja mu cegeranyo mfata kibanza harya umurundi abanza kuraba uwundi mbega bimwe navuga mm. ni ubuhinga tuzoza turiga tunonosora mugabo abarundi bazovuga uko babonye ibyaba mbere bavuze byafashwe byasohotse byasohotse mu byegeranyo mfatakibanza Mhm. Eh, yagarutse ku kindi avuga ati abahunze n'abasigaye mu gihugu abahunze n'abasigaye mu gihugu je nafashe yuko yavuze abahungiye mu gihugu n'abahungiye hanze mhm. ngira mvuge ko severe uyu mugwi ndongoye ubwa mbere ntuje gusubirira inzego z'igihugu inzego za leta zimaze iminsi zisaba yuko abahunze batafise ingorane yo gutoboka mu gihugu botahuka mu gihugu mu burundi bati hari umutekano n'amahoro iryo ni jambo nama numva mu barongoye igihugu na jewe ndongoye umugwi novuga nti kuba hanze biragoye je nosaba abarundi ataco biyotsa ko batahuka narabaye hanze n'umunyeshure narabaye hanze n'umukozi urumva je narahembwa ndazi ko kuba hanze impunzi ari byo bintu bya mbere bigoye reka twakire banyeretse yuko hari uwundi ari ku murongo n'amahoro amahoro ninde tuvugana mutwakwiye muherereye he ni sakisi ah, mukuru umugwisebera ndakuramukije toyi hanyuma ego hanyuma turabashimiye cyane nubwo muje muri uwo mwanya hari abandi mukuriye eh, turumva ko ibikorwa mugeze ko kandi eh, na porogaramu mufise ari ndende mugabo nagomba mbaze nagomba mbaze nk'uko nkeka ari ukudatahura canke ugasanga biba byarancitse nagomba mbaze icegeranyo mwebwe ah, muzokora mu nyuma ko hariho abo wumva twebwe twidoga turidoga ko twoba twarabuze niba uretse n'abandi bakidoga ko babuze icyo cegeranyo kizoherera mu kumenya ukuri no kurekuriranira canke eh, kizohabura kijya eh, imbere ya sentare y'inyuma eh, ya severe kugira ngo twebwe tuze dusabe nimba ari indishyi y'akababaro nimba bazosaba indishyi y'akababaro mhm. hanyuma ikindi kibazo tugira kabiri nagomba mbaze nyakubahwa nagomba mbaze eh, ko hari ibintu byabaye mu mirongo icyenda na gatatu bakica umukuru w'igihugu hanyuma agaca avuga yuko hoba harabaye ubutungane bw'inyuma bw'inyuma y'iyicwa ry'umukuru w'igihugu bigahera nagomba mbaze hari ubutungane bwaba bwarabonetse inyuma y'iyicwa ry'umukuru w'igihugu mu gihe severi itari bwashike mbega mu gihe murakoze cyane toyi mu bushinwa reka ndabahakanya mu mwishyura urakoze toyi cyane cyane mbere ko ku ngingo ya mirongo ine n'icyenda abatwumviriza n'abarundi bo mu gihugu cyangwa bo hanze bamenye ko uyu mugwi ushobora kwitugwa n'uwahohotewe n'uwagiye mu kabonge n'uwagiye mu ntuntu uwakoze ikibi arashaka nawe nyine kubaka kwitura icyabona n'umuntu wese afise inyungu mu gushikiriza ukuri kw'ibyabaye mu gihugu icyo kiri mu ngingo ya mirongo ine n'icyenda kirahambaye kugira bumve ko severi tumviriza gusa baje kurega abandi canka bahohotewe gusa n'uwakoze iki bashaka gukira aritura umugwi severi ati byangendeye gutya naho nabikoze nabikoze gutya na gutya ndavyemanze nimba asaba ikigongwe agasaba ikigongwe mhm. ngira nishure toyi rero mu bushinwa mhm. icegeranyo ubu umwibwirizwa dufise ubwa mbere ho niyumve ko ku mwaka ku mwaka tuzosohora icegerano mfata kibanza kunwanisha abarundi byoshimikira ku ngingo izihe za politike mhm. mbega no gushinga ibi bibanza bita monima bya bose mu ntara mu ikomine ku mutumba cyangwa ahatowe amagufa mbega guha icyo two reparasiyo umuzibukiro guhoza uwababaye uwatwawe ibintu wici wabiwe nabyo nyine bizosohoka mu cegeranyo mfata kibanza byongere bisohoke mu cegeranyo ntabanduka imyaka iniheze nshaka baba bose batwumviriza mbereye kuri toyi bumve ko n'umwaka wa mbere abarundi kumva ko ari abarundi kuko nk'amashuri ntiyamye hose mu gihugu mhm. ibitaro ntibyamye hose mu gihugu ibarabara ryitirirwa umuntu yakoze iciza ni ukumwibuka wongera uha agateka abari bamwibarutse urumva ko ibyegeranyo mfata kibanza icyegeranyo cyimyaka iniheze hasohokamo ibyiyumviro severi zobwira inzego z'igihugu ibyofasha kunwanisha abarundi twiyumvira twebwe nibi hanyuma gufasha babuze amazu amafaranga babo kuko umuntu nta kiciro afise kugira tubashigikire tubahoze ibyiyumviro bya severe ni ibi leta iravye uburyo ifise bimwe bimwe izobikora ariko ngira mvuge ikibazo gihambaye cy'ubutungane hari imanza zacibwa mu myaka y'amagume uburundi bwaciyemwo muri iri bwirizwa dukoresha bigarakaye ko urubanza rwaciwe rwitwa ko rwahetse mugabo rwaciwe mu buryo butabereye uyu mugwi severe ukoranye n'ubutungane urashaka gusaba urwo rubanza rugasubirwamo ngira ndudurireko ngira ndudurireko uciriye abantu urubanza rwo gupfa amajana atatu mhm. mugabo bamaze ukwezi amezi abiri barapfuye bari mu kinogo rusange wumva urwo ari urubanza n'akarunda guhaye mhm. aha mwibwirizwa biranditse kugira ngo izo manza zaciwe mbwa zaciwe mu buryo atari bwo zishobore kugurugwa aha mu ibwirizwa hari jambo rihambaye nshaka kubwira abarundi hari jambo bita retablir les victimes dans leur dignité no kuvuga gusubiza gateka abantu bazize ubusa Mm-hmm. urumva ko ibyo bintu bihambaye mm-hmm. ariko uko kuri wumvise ko gufisa amasanamu menshi niko ndabisigura muri market ko turarangiza hari ikibazo n'ababajije c'inguvu ngira ngo ni iryo tegeko ni iri tegeko ririmo ingufu zizobafasha kugira ukuri kuje habona koko kugira uvyumve neza urumenyesha makuru n'abarundi batwumva ngira nkubwire ko urubanza rwaheze urubanza rwamaze kurongosha mu gifaransa bita otorite eh, de la chose juje gwaraheze mu bisanzwe ntirusubira kugurugwa mu bisanzwe amategeko asanzwe ubutungane muri bwirizwa ubwo rubanza rubonetse ko rwagiyemo amahinyu kugira urondera ukuri no kurondera gusubiza agateka abantu bantu rwahitanye rurugururwa bushasha murakoze cyane reka ngire ko ndanabashimira mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kumbure n'inyishu zimwe mu nyishu haba izumenyesha makuru cyangwa baba bariko barababaza ndashimye cyane ariko mpeze mvuga nti ibibazo byose byerekeye severe ni byinshi mhm. ntawo biheza tuzotora biganira buke buke tumaze iminsi mu ntara intara zose twarazihejeje dusigaje muri gisagara cya bujumbura tuzogira inama mu gisagara mu minsi iza ngira nkubwire ko ibibazo bizoza biraza buke buke tubyishura ariko kuri turondera ni kwa kuri kuvugwa n'abarundi kuza gukiza kutaje kubyara kaguma canke kwihora kuko abapfuye bacu turabakunda bapfuye ari abahutu bapfuye ari abatutsi bapfuye ari abatwari n'abanyamahanga byahitanye twifuza ko abarundi bagira intambuko nshasha yo kubaka ukuri banwanisha abarundi abana bacu ntibasubire kuzira